Sambara reh manguswa kang ambrengangan Kadi karna ning kas cho pungilain mangestu nama sibem sekaring bawon langking putuku buyut wong bagus abimanyu ongko wijoyo araharjo sowan munggir ongko wijoyo nun pangestu nipun kanjeng yang winantu ingkar hardian sowan pulung resopo duko kanjeng yang kajawing keng wayah nyausaken sembah pangabekti mugi konjuka oh, sandaping padha iyang yo yo yo tak trimo nggih rangka wijaya pangestuku bae tampanana gurawalan panampi kula sabdanipun kanjeng iyang kapundi mestaka mugi dadosa cecimat Kakang Semar Badranaya Kula penemban Raharjo sowanmu Kakang Semar. Nggih. Ah, pangestunipun sangadyo penemban. Wilujeng ngen kula sowan dereken wayahmu. Pangabekti kula kunjuk. Tak tampa kendela padha-padha. Nala garing kawula nen. Padha raharja suwan kawula nen. Pangestunipun penemban milujeng bekti kula kunjuk kawula nen. Tak tampa pangestuku tampanana kawula nen. Seklangkung kumejot kumitir bedhaing pinggir damana jlumatana kangge sebo mengko sore pung padhang rembulane jembar kalangane. Serensik sik. Kuwi matur cara apa karepmu? Cara nang kraton kae. Kumejot kumitir kacaruk awur maras sareng nampi sabdanipun penembahan ora kok kumejot kumitir bedhaing pinggir damana jlumatana arak malah dadi mele wong gawinine tho wong to kuwi iya ya matur karo pendhita pratata pak pancen gedhe perbawane kok truk matur karo pendhita ki mesti sok kleru dasare dasare kowe goblok kok Petru. Oh, no, nun. contoh. Tatas, titis, teteh, toto. Pudur harjo suwanmu. Oh, no, nun. Pangis tu ni benar-benar milucing. Bekti kulo kunjuk. Tak tompo Petru, PANGESTU ku tampa nono. Oh, no, nun. Sana dam ni pun berlari. Kulo tampi asto kali, dirijis doso. Kulo pun diwonten dodo. manjing ing jantung awur lan napas sareng gesang kula cekak aos cukup budaya ning ora muni nek pundi kok ndodo muka kurang ngerti pundi ki nang sirah nek mandi ki nang pundak nek aku kok mandi nang kali ora mandi ciblon kowe <laughs> Bagung, kula mbak karo penemban kok mbak ki piye to Mbak kira sesebutane piyayi putri to. Wong kuwi singkatane tembung Mbak Ayu. Anane aku matur Mbak kira jane kisruh aku. Penemban iki jane kakung apa putri to? Kakung. Kenapa apa nek piyayi kakung nganggo rok. Weh, jubah e padake rok kowe iki. Oh, carane nek rok. Kowe padha slamet bagok. Nanging nggih wilujeng bekti kula nggih, mbak. ya tak trimo pengestuku tanpa nono pundi pengestuku ra wujud pengestuku ming pengaran aran ming pengaran aran kok paring ke aku nyara wujud nyo duit nyo wujud ora lega oh wis angka wijaya kula mbak udu kowe kok cairani nek aku gene sing mandeng aku penembani jane karo kowe mangkel kok nuwun wonten pangendika ingkang adawu ana wigati apa nggih sowan mono ngersanipun kaki katon ku membeng sungkawa nuwun kepareng munjuk atur sewu lepat kula nyuwun gunging pangaksama ora dadi apa sowan kula ngersa duga kanjeng yang tingis bisa nyausaken sumungkeming pangabekti ingkang dungkap kaping kalih sedya nyara witekaken wa Prabu Betara Kresna ingkang sakmangke ketingal tebih kelayan para kadang pendowo renggang anggiripun kekadangan amargi Kanjeng Rama nampi biswanipun kadang kula ingkang kekasih Kresna Malang Dewa. Bilih kadadosan mekaten bau Kanjeng Hyang Kadelaru lajeng kados pundi kedadosanipun pepundhen kula para kadang Pandhawa. Iyang mugi kepareng yang paring pengendika punapa ta ingkang andadosaken sarana Rama Prabu Bathara Kresna. apa wangsul pindha wingi wuni angayomi pepunden kula para pandhawa mangumang wong wang winangun kang lagya amangeni anenang yo nenging nolo ora jeneng mokal ku membeng sungkawa rasaning pamikirmu mapan lamun putuku pandowo nganti ora diayomi putuku durwati yekti tumekaning titi mangsa perang Baratayuda ora bakal bisa unggul jayane. Nggir, nanging mengerti yo, Nggir. Putu Prabu Ndrawati. Aku percaya yen Narendra ingkang Mas mapan panjalmaning Bathara Wisnu. Nanging arene iku tumitah nang jagat Mercapada. Dadi titah kang dimadya nang Madyapada. Ora bakal luput seka cobaning betara satemah putu Prabu Ndrawati kaya dene kalimputing budi kula nuwun inggih nanging kalamun putu Ndrawati wis antuk nugraning betara petenging penggalih kus antuk pepadang mesti baik ora bakal kebacut-bacut lelakon iki kula nuwun inggih Nger. Ora perlu kowe kuwatir. Putu Prabu Durwati bakal pulih kaya wingi wuni angaya putuku Pandhawa. Nanging kurang sak siliring bawang. Inggih. Percaya marang panguasaning Bathara ya nggih. Wes cinipta dening Bathara, lamun putuku Durwati lan putuku Pandhawa kaya dene Sutya kelayan banan. kula nuwun inggih. Ya lakon kang nembe ditindakake putuku Ndurawati iki malam besok bakal bisa dadi srana. Saya rumaket kekadangane putuku Ndurawati lan Pandhawa. Inggih. Mula wektu dina iki kowe aja kesuwen ana pertapan Mukira Tamu kaya tak tunduk. enggal bali menyang negara Ngamarta. Amarga pepundenmu wakmu Prabu Puntadewa wektu iki. Sedya ambudi daya sarana katentremaning praja Ngamarta. Yo, negara Ngamarta antuk nugroho bisa tata titi Bebaringan bebarengan karo putu Prabu Durawati. Enget marang katresnaning kadang Pandhawa. kula nuwun inggih tinibat kang dadi sebab pun kaki ora bisa meratilake amarga lamun pun kaki meratilakno kang kanthi terwaca mesti bakalan antuk bebenduning bathara amarga pun kaki kena diarani mbuka wadining jagat nuringgi mula wektu dina iki prayoga enggal bali nggir kowe kaya para putra-putra kadang pendawa bebarengan nindakake dawuh wayah Prabu Puntadewa anggone sumedya gawe tentreming praja Ngamarta. Kawula nulinggih ngestaken dawuh kepareng Kanjeng Hyang ingkang wayah medhak saking pertapan Mukira Tawu. Kawangsul wonten negari Ngamarta. Ingeng ati-ati ya, Nggir. Tumurunmu ana pertapan ing Mukira Tawu, lamun wis tumeka pelataran pitung tindak aja nuleh pitung tindak kowe aja mandek lan wis gane pitung tindak kendelo mandek ana ing pelataran sedagep saluku juga tumenga bapa ngakoso tumungkula ibu pertiwi jroning batin sambat bapa lan biyung dayane teguh rahayu slamet kang dadi lagu jantram nuwun ngestuaken dawuh ayo semar enggal nyuwun pamit Inggih, nyuwun pamit penembat. Iya ya Kakang Semar mongso bodho nggonmu momong. Putuku Abimanyu. Eh nggih. Jroning yas puyung mulat sekar gadung gandanyo arum. Jroning nolo linalitan bangkit lali. Rino soso yang alilo Ong oh. An ah. Kulon wonten pengendiko Sangat yuk penemban kepar ngulajeng kulom Sumlo selo matur ngersopo dugo penemban Sowan kulo kepar ngangaturaken Tri Tri perkawis putri menika wicalanipun tiga perkawis menika kena perkara kok kena perkara ayo oh, ya, kecokot ora kowe eh eh wis tak nakne kok kleru sowan klorsane penemban nyaturaken tri perkawis tri telu perkawis perkara pisan nyuwun pengestu ping pindho nyuwun pamit ping telu nyuwun sangu lagi niki nricis nek nang kene ana panala garing nuwun kepareng munjuk atur sowan kula ngaturaken tri perkawis tri menika telu perkawis menika kena plekara rataya kena plekara kepiye eh kleru meneh maturusan penemban sowan kula ngaturaken tri perkawis tri telu perkawis perkara pisan nyuwun pamit pindhu nyuwun pangestu ping telu nyuwun sangu gineke nangkene ndricis kapan lali ah, kerwes ngaturaken tri perkawis tri telu perkawis perkara bisa nyun pamit pindu nyun pengestu ping telu nyun sangu kapan lali ah, kerwes kowe ana apa garing tak kerwes malah penyembahan sing arep tak kerwes ora pamit gong ora ora pamit ki ngira nyolong rampung oh wong cubluk teko ketok dadane kok lunga ora ketok gegere Kuar ngopo petruk badhi nyun pamit pamitmu ben ditampani bocah cantrik weh pamit kalih kula mawon wah leleng temen tuh cedak omahe wah sang pengilon cantrik Kula niku kali sampean niku wis kenal ning ngurung ngerti jenenge. Jeneng sampean niku sinten to? Tirta Kesuma. Mojo pamer. Wandane kaya ngono kok Tirta Kesuma. Lho mangke riyen Tirta niku banyu, Kesuma niku kembang. Kembanging banyu niku umpluk. Dadi kula niku ketelang anak Pak Umpluk ngoten. Eh, mbojo mau umpluk ngono eh, apa-apa. Sampean kali kula kira-kira tuwa pundi? Ah, tua kula. Awi udan aku kemis wage sampean ku nonton dereng. Wah, pamer. Karo penembana biasa, barakan. Penembana biasa niku mbiyen sing gendong kula. Napa nggih? Nggih. Penemban kawan Polosoro ramane penemban biasa niku sing gendong Dek Timur nggih kula. Begawan Sakri niku mbiyen sing gendong nggih kula. Sekutrem sing gendong kula. Wah, lan niat sinten-sinten pun mang gendong nggih. Karang sing urung tak gendong kuwi anake buang nggih mingkat. Saman iku sembrono. Saman suwita penembahan pun suwe. Pun diwulangi ilmu-ilmu. Oh, ngelmu pepak. Ngelmu lahir batin. Lahir batin. Aji Joyo, Aji Joyo. Tos sing balung, tos sing balung. Mleteng kulit, mleteng kulit. Asmara Gama, Asmara Gama. Asmara Tantra, Asmara Tantra. Es lilin, es lilin mboten es kaya oh nek ya diwulang. Sampeyan tau ngerti? Tegese kalimah loro nunggal rasa siting banyu. Kok gareng nggih? Nah, aja umuk nek karo Petro. Mbok kula mang wejang niku. Ana syarate. Syarate napa? Nutupi baban songo. Baban iki kabeh ditutupi. Nganggo kawul. Hooh, oh, kawul sumet ngobong sarungmu kuwi. Nganggo dhuwit mripat penting tumrap wong urip. Ewon loro. kuping iki tumrap wong urip ya penting ewon loro 4000 irung niki rene ciut 500an loro 5000 niki ngemut sak kebake ewon kabeh wah lan nyatar brondoli wong upama kula tebas blek 500 ngelmu ki 500 duwe kula nggih niku. ana wong ora kae. Mboten nonton nek ora ana wong dirembuk. Ya tak tampa dik 500 kuwi rek aku wis kebaca tresno karo kowe. Ning aja omong-omong karo sapa-sapa nek aku mejang kowe iki ragate ming 500. Nggih, Pon. Ndak nyudo gengsi. Nggih ta, Pon. Wi wi wi nah rak ngono. 500 wis takono anu kalimah wis aja aja kei loro kalimah bae, njuk loro manunggal rasangka nggih kalimah kalimah kuwi talang lho kok talang ayo kalimah iki kali nang dhuwur rumah. kene udan rak nggo mili banyu gemligi kaya kali tak tempile kuwi nganggo bengak-bengok kowe. Loro nunggal rasa. Gula Jawa. Gula Jawa stangkep kene disigar biak dadi loro, rasane padha lelegi. Siteng banyu dom diobong cemplungke banyu. Muni nak maksit. Wis ya trek tak nututi kancaku. Oh, laki loko. Dari 500 ngatos yang didudui talang ngopo-ngopo. bocah santri aku derek no munggah onong sanggar pamujan suwawi penemban kulo derek agen oh. man anun sekar warsiki oh Raden Abi Manyungka Wijaya tindak nyuwus nalasak wana lepas wau Grit Andana Cala sumengko minggah harga tumurun jurang terbis kemiyak gelat kalang-alang kecentel rendit kuncani rodatan kapitang ing panggalih lenging panyipto mung doyo-doyo dumugi negari ngamarto nat kolos manten kepareng kendel wonten catur dendel catur wardini papat dendel dedalat paranyoto kendel wonten dalan gung perawatan lenggasi lo gilang mungwing ngandaping berso mandiru ageng pungun-pungun tiasnya, nyodatan nyipto pringgo bayani margo kaya kena cobaning botoro diana bimanyuka tempuh lampaing samirono noti nangkara ngabang noti nangkara ngabang nage hutang pati oh. sutira kang manyembur nyembur eko siji duwi watak nunggal buminya kang gumingsir ana peteng dudu wengi ana padhang dudurina no. iku petenging antoko perang kurung tangkul kabar sawit saking bantring maruta ora kaya pedhoting maruta dianabi manyu kepapak barisaning para dukwiksa saking nagari tawang madya eling-eling watak gandar mambuh, gandaring satru mangerik lir singona belawan monco warno sulah bawaning poro tubik kang hidra hidra hono kang hidro hidro rumampan poro yakso nyandung watu nyampe pang pating jatuh pating galeruh, pating garu ya.